Bona vesprada a totes. Eh, voldríem començar, per suposat, agraint a, a Carre Volta l'espai per a poder desenvolupar aquest acte. Com veu sabeu, en, en València, malauradament, hi ha poquets jocs on podem fer actes una mica, una mica no, molt, molt crítics no? amb, amb la situació actual, amb, amb l'estat, i com també sabeu, eh, en Carrevolta Volta estan intentant tancar el puesto, aleshores doncs, nosaltres hem habilitat al fons una tauleta amb llibres, però a més en, pues, en un puesto per a que si voleu deixar dinerets per als companys i les companyes per a que continuem fer pues, este, esta llavor tan imprescindible que fa falta a dia d'avui a la ciutat de València i per suposat a la resta de l'Estat, però en especial a la, ciutat, a la nostra ciutat. No? Eh, després, per suposat, agrair a vosaltres doncs, la, la vostra presència, sobretot sabent que tots els dies, en aquest context en el que ara estem, doncs, tenim reunions, assemblees, actes, manifestacions, i, i, i en, encara que l'acte vos sembla interessant, no? nosaltres sabem que és tot un esforç doncs, que hagi estat així. Aleshores, moltíssimes gràcies. Eh, L'acte anem a estructurar-lo, com ja veu vist, en tres parts. Bueno, dos principals i una que és un soparet. En la primera doncs, estarà la intervenció de Llegom i de Leònides, eh, després pararem una horeta per a sopar així a, a, a Carrevolta o bueno, qui vulga, i després a partir de les 10 eh, estarà la projecció del documental Deptocràcia i després del documental, totes les personetes que vulguin quedar-se i, i preguntar més cosetes, eh, Leonidas m'ha dit doncs, que estarà encantat de quedar-se també fins al final per a poder respondre totes, tots els dubtes o qualsevol coseta que vosaltres vulgueu. Una coseta, per favor, per logística, ens han demanat les companyes de Carrevolta, ara passem una, un paperet i les personetes que aneu a quedar-se així a sopar amb nosaltres i acompanyar-nos, per favor, si escriviu el nom, més o menys els companys doncs, s'organitzen, doncs, no? saben com preparar les tauletes, saben on fer-ho. Si no és molta molèstia, doncs per qüestions d'organització estaria genial. I ara sí, qui som? No? Nosaltres som patas arriba, som un grup que està integrat en dos xarxes internacionals, ATAC, que és l'Associació per la Tassació de les Transaccions Financeres i l'Ajuda a la Ciutadania, i, aquest, i des d'aquesta associació doncs, lluitem per canviar aquest sistema econòmic que, que a hores d'ara doncs, està doncs, oprimint-nos no? a totes i a tots, però sobretot lluitem i treballem per la democratització de l'economia, per a, per a apropar-la a la ciutadania i que mitjançant la, la participació de totes les persones doncs, que, que tot siga molt més just i que tot siga molt més, doncs, molt més per a totes i per a tots, no, Sol, no sols per a una, una minoria. I l'altra xarxa eh, a la qual pertanyem, eh, patas arriba, és el KDTM, que és el Comitè d'Anul·lació per el Deute del Tercer Món. Aquest, a aquesta, aquest, a aquesta xarxa internacional sobretot treballar qüestions de deute. I nosaltres, Patas Arriba, doncs som un grup de treball i d'investigació que treballem qüestions de deute. Al principi vam començar treballant temes de deute als països del sud i l'impacte que aquest tenia en tota la població, però a partir de la crisi econòmica del 2008 doncs, tots els països del nord, la gran majoria dels països del nord, del nord han començat a incrementar el seu deute i totes aquestes conseqüències que abans veiem i analitzàvem en països del, tercer, del, del sud, doncs ara estan tocant-nos a nosaltres. No? Són aquestes famoses retallades socials o els plans d'austeritat que a tot ara vegem als telediaris. Eh, nosaltres, com a grup, no sols estudiem i analitzem el tema de deute, sinó que a més a més eh, doncs proposem alter alternatives no? a aquestes mesures que els estats estan, estan fent i estan donat, donat a terme perquè aquestes mesures no sales no solucionen la situació sinó que la empitjoren. I nosaltres, entre una de les, entre una de les alternatives que proposem són les, audit són les auditories ciutadanes, no? i això és l'acte d'avui. Eh, aquestes auditories doncs, nosaltres les concebim com una ferramenta per a recuperar la sobirania dels estats, no? el poder del poble. I d'experiències de, d'aquestes auditories, aquestes auditories a, arreu del territori, doncs ens parlarà Llegó. Llegó és un company de Patas Arriba i ell, doncs, com ja vos he comentat, ens explicarà i compartirà amb nosaltres doncs, experiències d'auditoria i de moratòria de la, del deute que han hagut i que estan havent a diferents parts no? del, del planeta, del món. I després, com a convidat estrella, tenim a Leonidas Batikiotis, que eh, bueno, el cognom és que és impossible, però és més o menys, val? <laughs> Eh, quan a mi m'han donat el currículum per a més o menys presentar-vos eh, el seu perfil, m'he quedat impressionada perquè és una persona que ha fet un fum de coses. No? Jo més o menys he agarrat quatre cosetes, però que sapigueu que el currículum és enorme. Ell va estudiar estadística, però es va doctorar en economia eh, fent un treball sobre les conseqüències que va tindre la crisi del 70, doncs, el, o el per què de la crisi del 70. No? Eh, des de 1991 ell és periodista i ha viatjat per tot el món i està especialitzat en política exterior i en economia internacional. Després ha publicat nombrosos articles d'investigació sobre lo que és el deute, sobre l'economia grega i a més a més ha traduït eh, llibres de l'anglès al grec per a, doncs, per a facilitar no? la difusió dins del seu país, del seu territori. Eh, en, des del 2010 és profe a la Universitat Lliure de Varna, de, en Xipre, d'Economia, i en 2011 va ser la persona encarregada de fer la supervisió científica del documental d'Eptocràcia, que serà el que després nosaltres projectarem i que nosaltres, doncs, entre totes, veurem. Eh, i a més a més també ha sigut una de les persones que ha iniciat la Comissió d'Auditoria Ciutadana del Deute Grec a Grècia, que ja està en marxa, que ja està fent-se. Doncs tot això és el que el company va contar-nos, no? tota l'experiència grega, grega, però sobretot l'experiència de formació d'aquesta comissió. Este acte eh, està contextualitzat en un moment molt determinat. No? Eh, Leonidas està així a, a l'Estat perquè aquests caps de setmana a Madrid eh, són les jornades que es diuen Vivienda en Deutocràcia, que organitza l'organització Quien lleva, Quien Quien, que és una xarxa doncs, de diferents associacions, organismes, que també treballen temes de deute. I eh, eh, doncs nosaltres l'hem secrestat, l'hem secrestat i hem dit a la pa València. I així el tenim. Però a més d'això, doncs, a la setmaneta que ve és la Setmana d'Acció Global contra el Deute i les Institucions Financeres Internacionals. Seran des del dia 8 al dia 17 de, eh, el 16, 16 d'octubre. N'hi ha moltíssimes cosetes que es faran doncs, arreu de l'Estat. Així a València també farem cosetes i en especial vull recalcar el dia 15 d'octubre, que a més de ser el dia de repudi del deute, totes i tots doncs, tenim una quedada, una cita molt important que a nivell global no? del moviment internacional de les indignades i dels indignats i que bueno, tenim que eixir a volta al carrer perquè aquesta situació sols podem canviar-la nosaltres i, i per això estem, no? per a canviar això. I ara, doncs, ja està. Eh, doncs passe amb Llegom, que serà la primera persona en intervindre. A Cristina, és també companya de Patas Arriba, però ella, més de companya, és una fantàstica traductora. Aleshores, va ajudar-nos per a comprendre a Leonidas, perquè Leonidas farà la seva intervenció en anglès, malgrat que ell parla castellà, però millor en anglès. I Cristina doncs, ens ajudarà. y poquet més, a gaudir y moltíssimes gràcies per vindre. Muy buenas a todas y todos. Eh, me, alegro, me alegro mucho ver tanta gente. Espero que vamos a llenar las calles el 15 de octubre. Y voy a ser muy breve porque me confundí, me equivoco de texto y eh, tengo la, antigua versión. Así que será más corto y mejor para el debate. Quería plantear un poco el tema de la deuda. Eh, a ver, ¿va bien? Y sí, sobre una cosita sobre, no sé si hay periodista en la sala, pero sobre el acto eh, Verónica habló del acto que vamos a, donde vamos a acudir mañana, eh, el 7-8 y de octubre en Madrid. Hay una, un, comunicado de prensa, por si interesa a alguien, hay solo tres. ¿El sonido eh, va bien? Un poco. <laughs> Entonces, la deuda, empezó la crisis de la deuda eh, para hablar de lo que está pasando ahora mismo en Europa, hay que entender que empezó en una crisis muy grave que sigue todavía hoy en día en el sur y desde los, años 80 por dos factores principales que son la bajada de materias primas y la subida de intereses. esa medida se decidió de forma unilateral por Paul Volcker que era entonces en la Reserva Federal de Estados Unidos, que ahora mismo es asesor de nuestro amigo Obama. Es, que hay que saber que ah, Obama tiene un equipo económico eh, muy involucrado en, eh, la crisis de los años 80, que empezó en los años 80 en el sur y que sigue ahora mismo en Europa. Eh, en este momento México en el 82 no puso reembolsar más a sus acreedores y intervino el Fondo Monetario Internacional diciendo sí, nosotros, porque no queda eh, otros organismos para prestar al Estado, eh, el fondo intervino diciendo sí, nosotros queremos, queremos prestar pero con intereses mucho más altos y con eh, medidas de austeridad que se llamaba en aquella época planes de ajuste estructural muy duras. De igual manera interviene el Fondo Monetario ahora mismo en Europa, empezando por Islandia, eh, Hungría, Rumania, eh, Letonia y un montón más de países, y acabando con eh, eh, Grecia, Irlanda y Portugal. Eh, ¿Por qué, por qué um, nos involucramos sobre el tema de la deuda? Porque es una herramienta muy útil de neocolonización financiera y se ve que cuando vemos el periodo desde 1985 hasta 2009, hay una transferencia de, enorme de dinero eh, desde los países endeudados hacia, hacia, los acreedores del norte. Eso representa el equivalente de 6,6 planes Marshall que se dedicaron desde los poderes públicos endeudados del sur hacia los ricos acreedores. Es una razón para luchar contra este fenómeno capitalista que no es más que una crisis de endeudamiento. Hablamos, todos los medios hablan de una crisis de la deuda ahora mismo en Europa, pero es una crisis de endeudamiento, es una crisis del sistema capitalista en sí misma que se puede ver en muchas otras facetas de la crisis medioambiental, etc. Y ahora con esta crisis que nos toca ahora en el norte, eh, los países del sur van a encontrar muchas más dificultades para reembolsar sus deudas porque va a bajar la ayuda oficial al desarrollo y, se, prevé menos ingresos por el turismo y también una disminución de las remesas de inmigrantes. Eh, entonces el sistema fractura el planeta entre norte y sur y también ahora mismo en Europa fractura entre países de la periferia y países, entre comillas, del centro, es decir, Alemania y, Francia. Eh, entonces, esas fracturas se multiplican y se profundizan, pero la real fractura, fractura que, hay es entre los que aprovechan del sistema y los que padecen de este sistema. Eh, para acabar con el sur, la deuda total de los países en vía, entre comillas, de, en vía de desarrollo eh, representa menos de 5% de las deudas totales del mundo, del planeta. Ahora empezó entonces, la, desde 2008, 2007, 2008 empezó la crisis de la deuda en el norte eh, empezando por Estados Unidos, era una crisis de la deuda eh, de los hogares que no pudieron reembolsar y se echaron. Hay un montón de familias de Estados Unidos que se fueron a la calle. Y hubo eh, muchos organismos, empresas, grandes empresas que está entrando en quiebra, como todos, todo, aquí, todos aquí se recuerdan de Lehman Brothers, por ejemplo, o de AIG, American International Group, etcétera, etcétera, que fueron salvados por el Estado ah, con dinero público de los ciudadanos. Y, después de, de este salvamiento, estas mismas empresas no tenían otras más buenas ideas que eh, dar otra vez las mismas primas que había antes de la crisis. Y eh, desde el año pasado, en 2010, por ejemplo, eh, fueron 20 billones de primas para, solo para Wall Street. Entonces, los gobiernos de Estados Unidos y Europa como entonces, perdona, Keynes, a, este momento, eh, todo el mundo nos acordamos de Sarkozy, etcétera, que dijo vamos a reformar el capitalismo y todas esas declaraciones y grandes misas ricas de promesas al final se quedaron sin futuro porque no hubo la regulación de Roosevelt después de la, gran crisis de, los años 29, cuando intentó y logró ah, una regulación para salir de esa crisis y, ahora no logran aún esa, esa cosa, es decir, que siguen con, una austeridad drástica que fracasó eh, con los países del sur, aquí mismo en Europa y en Estados Unidos. Los gobiernos salvan los bancos, los mismos bancos que prestan ahora a, países en dificultades como Grecia, no los va a contar mejor Leonidas, pero también eh, a todos los países en, dificultades de Europa y pensando al, principio, pensando que en caso de problema el Banco Central Europeo y la Comisión Europea les va a ayudar si tenían problemas, eh, esos organismos les van a ayudar. Pero tenían razón, porque lo que está pasando desde este verano es que el Banco Central Europeo recompra bonos de deudas a mejor precio, a precios más altos que, el del mercado, para salvar, ayudar a los bancos que no saben qué hacer de estos títulos con países como Grecia, que pueden o no reembolsar, hay un, riesgo muy grande, porque como sabemos que las agencias de calificación eh, bajan la deuda de, países, de estos países, enseguida, como consecuencia, sube eh, el interés. Y Grecia, por ejemplo, si quiere tener dinero a 10 años, comprar, eh, entonces eh, vender para recibir el dinero a, 20, a 10 años, tiene que pagar 15% de interés. Eso es imposible para este país y por eso no puede y no lo hace y solo se endeuda por seis meses o un año. Eh, entonces, los bancos tienen una responsabilidad enorme en esta crisis. Fueron salvados por nuestro dinero, el dinero de los, de los ciudadanos, y, después de los tres tests en, 2011, la mayoría de los bancos eh, europeos fueron, lograron evidencias de eh, solvabilidad, de, solvencia, gracias. Y vemos ahora lo que está pasando, están todos ah, ah, en caída libre. ¿Hay crisis? No, porque después de lo que pasó eh, eh, en Estados Unidos, el, el Blankfein de Goldman Sachs triplicó hace muy poco su, salario y, y, también entonces su salario eh, y que pasó de 600 mil dólares a 2 millones de dólares. Por algunos no hay crisis. Eso eh, pasó después de, que empezó la crisis de 2007. Como dijo Warren Buffett, hay una guerra de clase, es cierto, pero es mi clase, la de los ricos, que, la lidera, esta, que lidera esta guerra y somos nosotros que la estamos ganando. Frente a, esa situación de endeudamiento, era en, el papelito antiguo que no encuentro, quería hablar del, tema de la deuda de España, pero no creo que tengo tiempo para eso. Eh, solo decir que la mayoría de la deuda española es la deuda privada y los medios silencian el hecho que, que, que es así. Solo hablan de deuda pública pero es verdad que la deuda pública se incrementó mucho por el salvataje hecho a los bancos, por eh, una injusticia fiscal enorme y por gastos inútiles, como por ejemplo España gasta mucho en el armamento que vende a Grecia y eh, en este, estos tiempos de crisis podemos preguntarnos si vale la pena seguir así. Eh, y como alternativas a, esas, a estos eh, problemas de deuda, hemos planteado con muchos otros organismos internacionales que luchan contra la deuda, porque sabemos, sabéis que empieza, empieza la, la Semana de Acción Global contra la Deuda el 8 de octubre hasta el 15 de octubre y, eh, eh, es un momento muy adecuado para nosotros para empujar más la auditoría de la deuda. ¿Qué es la auditoría de la deuda? No es una auditoría de empresa hecha por algunos directivos de no sé cuál empresa privada. Es otra cosa, la que pensamos nosotros como movimientos sociales, es solamente abrir los libros de cuentas públicas y dar esa información a la ciudadanía, al pueblo que está en el 15M, por ejemplo, tener acceso a esa información puede ser una herramienta muy útil y radical para luchar contra eh, una gran parte de la deuda que puede ser como ilegítima, ilegal o odiosa. La deuda odiosa, odiosa es un término jurídico eh, es un término jurídico, mejor así que olvide el tema de, España, <laughs> eh, que, empezó hace muchos años para, describir, para decir que eh, toda la deuda contraída por un régimen que no sirve a la población puede ser considerada, considerada perdón, como odiosa. Al principio, esa definición jurídica se aplicó eh, sobre regímenes dictatoriales, pero ahora mismo algunos de nosotros dentro de los movimientos sociales queremos ir más allá, porque creo que hay una gran parte de la deuda de Grecia y tal vez de España que no sirvió a la población tampoco, que puede ser considerada como odiosa también. Eh, la, una un ejemplo de Brasil, en la, actual, en actualidad Brasil gasta el 36% de su presupuesto federal con intereses y amortizaciones de la deuda externa e interna, mientras que las áreas sociales como la atención a la salud recibe menos del 5% y, y la educación menos del 3%. Lo que acabo de leer sale de la Auditoría ciudadana da Dívida de Brasil, eh, la Auditoría Ciudadana de la Deuda de Brasil, el año pasado. Eh, es un herramienta útil para ayudar a los movimientos sociales para exigir más justicia. Eh, uno, otro ejemplo nos viene de Ecuador. Cuando Corea fue elegido presidente, eh, de este país, siete meses más tarde, después, eh, formó una comisión eh, en julio de 2007 con expertos internacionales, etcétera, que trabajó durante 14 meses para sacar un informe en noviembre de 2008 y lo que resultó es que el gobierno suspendió el reembolso de estos títulos de deuda. Fue una, una auditoría integral total de la deuda y, negoció y recompró estos bonos por mil millones de dólares, títulos que valían 3.200 eh, millones de dólares. Entonces ahorró 2.200 mil, 2.200 eh, millones perdón, del stock más los 300 millones por año que tenía que, eh, que enviar a sus acreedores. Es un, enorme ahorro que se dedica ahora a la educación y a la, eh, y a la salud. Eh, también hizo dentro de su constitución algunos, eh, algunas cosas muy interesantes para impedir, para que sea prohibido el endeudamiento ilegítimo hay un montón de otros casos, como en Argentina o en Irak, cuando Estados Unidos eh, decidió eh, borrar 80%, quería más, pero 80% de su deuda porque sus empresas iban a ir para el petróleo ahí y, y utilizó este término de deuda odiosa. Pero enseguida tenía miedo que se, que se fue más allá a los países endeudados y se cayó y no hablo más de deuda odiosa. Para acabar, eh, ahora mismo en, Europa hay un montón de otras iniciativas, como en Irlanda, eh, y se inició una comisión de auditoría. En Francia, desde tres semanas, se inició eh, con Atac Francia y un, el eh, KRTM también y movimientos sociales como el derecho al techo, eh, a la vivienda digna, eh, es decir, movimientos sociales que no son económicos. Es, eso que me parece interesante, que sea los movimientos sociales que no sean económicos, da igual, pero para empezar una auditoría también en Francia. Y en España vamos a tener una reunión en Madrid dentro de dos días y vamos a ver si podemos arrancar esa campaña eh, ahí. Eh, como lo dijo al principio, empieza la, semana de la deuda y con tres fechas muy importantes y sobre todo hay uno que, quiero terminar con esa, el 15 de octubre, no solamente que todos vamos a la calle porque es una fecha de movilización internacional eh, de los indignados, pero también en memoria de Tomás Sankara, como lo dijiste, para que, fue asesinado después de haber eh, pensado en, la, una conferencia muy famosa eh, llamado a un frente amplio de países contra el pago de la deuda. Gracias. eh, ni sectores hay de paraules que la comentat si no sembla. Uh, good evening. I wanted uh, first of all uh, to thank all of you who are here today and much more Jerome for this invitation to speak at Valencia. primer vull comentar que per respecte a Leonidas que en entén el castellà vaig a traduir al castellà. Si després ja torn de paraula en valencià o el que siga jo traduiré eh, naturalment sense problemes. Eh, buenas tardes, em, muchas gracias a todos por estar aquí y especialmente a Jerome y al grupo eh, que ha organizado este acto. Eh, in my own speech, I will eh, talk about two things. First of all, about the Greek debt crisis. I will try to give an alternative explanation about who caused this crisis. En, mi intervención eh, hablaré de dos cosas. En primer lugar, sobre la, deuda, sobre la crisis de la deuda griega, donde quiero dar una explicación alternativa sobre quién causó esta deuda. And at second, I will explain why eh, the Greek people must not pay this debt. Y en segundo lugar, quiero explicar por qué el pueblo griego no tiene que pagar esa deuda. Eh, first of all, I must clarify that Eh, I think this eh, discussion necessary eh, because I believe that Greece the last two years uh, likes the air controllers in United States of America and coal miners in United Kingdom uh, at uh, the beginning of decade of 80. en, la situación eh, de Grecia se puede comparar a la que se vivió en Estados Unidos con eh, las luchas de los mineros eh, a principios de la década de los 80. Uh, I wanted to say that in Greece now, the last two years, we have an experiment that will have implications to all the Europe, to many more countries than Greece itself. Quiero remarcar que lo que se está viviendo en Grecia en los últimos dos años tiene implicaciones para muchos otros países en Europa, no solo para Grecia. Eh, first of all, Greek government of eh, George Papandreou, which is eh, characterized by Greek people as a collaborator, and is the most hated people in Greece. From the Sí, eh, voy haciendo un análisis más operativo. Eh, en primer lugar, el, el, ministro, el primer ministro griego, George Papandreou, que los griegos eh, califican de colaboracionista y que es la persona más odiada por el pueblo griego. Eh, from the first day he elected, try to say that the public debt reached these levels because of the generous welfare state. Desde el primer día en que fue elegido intentó vender eh, la versión de que la deuda había, se había generado por un estado del bienestar demasiado generoso. Eh, in the film you will see the vice president of eh, Greek government, a very fat man, a very gordo, to say we ate all them up. Eh, in, just in the same way, eh, Brian eh, Kaihan from Ireland says in the, in the same film, we just all parted. It is the same motto in Irish. Como veréis en, el documental de Deptocracia, sale el, viceministro, el vicepresidente griego, un hombre muy gordo, diciendo nos los hemos comido a todos y luego sale eh, un personaje irlandés diciendo hemos tenido una gran fiesta, que es, eh, el mismo significado en, los dos casos. Eh, this was a very big lie aiming at to accept the chemotherapy of IMF European Union without social reactions. Era toda una gran mentira que iba encaminada a que el pueblo griego aceptase la quimioterapia del Fondo Monetario Internacional y de la UE sin reacción social. At the contrary, we tried to show that uh, Greek debt, at least at its uh, biggest share, was made by the ruling class and not by the people who now uh, suffer from these austerity measures imposed by IMF and European Union. Al contrario, vamos a tratar de demostrar que los griegos, eh, que la deuda griega, al menos en, su gran, en, gran parte, ha sido causada por la clase dominante y no por el pueblo, que ha sido quien ha sufrido las consecuencias de los planes de austeridad. Eh, especially six eh, en particular, la deuda griega ha sido causada por seis as you know, Greek, the Greek Greece has had till 2009 the biggest public debt and the biggest deficit of the budget. No one country in European Union, and especially in Eurozone, had this to in record. Como sabéis, en 2009 Grecia mostraba el mayor, la mayor deuda pública y el mayor déficit. Ningún país de la Unión Europea ni de la eurozona mostraba esas cifras. Eh, the first reason eh, for this eh, very big public debt was recession. As happened through all over the world, recession lowered tax revenues and increased budget deficit. La primera razón eh, fue la recesión. Como ha pasado en todo el mundo, esta recesión eh, provocó una caída de los ingresos mediante impuestos y así incrementó el déficit. Eh, the second cause for the very big Greek debt is the addiction of Greek capitalists to the state subsidies. From a decade of 80s, when Greek government operated like insurance company uh, all the Greek capitalists for their losses because of the crisis, till now there is no other beneficiary from state budget like the ruling class. La, la, siguiente razón es la adición de los capitalistas griegos a las subvenciones públicas. Desde la década de los 80, cuando el gobierno griego empezó a actuar como una especie de compañía de seguros compensando a los capitalistas griegos por las pérdidas que se habían eh, producido a consecuencia de la crisis de los 80. No hay ningún otro grupo social que se haya beneficiado más del presupuesto del Estado que eh, la clase dominante. Eh, to say that as we imagine the Italian capitalists without the earnings from mafia, as we cannot imagine the United Kingdom capitalism or Germany or United States capitalism without the earnings from, eh, from abroad, the imperialist uh, Eh, gains. Just in the same way, we cannot imagine eh, Greek capitalism eh, without the hand paying every month money from the state. De la misma manera que no se puede concebir los inmensos, los inmensos beneficios eh, en, Inglaterra o en Estados Unidos sin las ganancias derivadas del imperialismo. De la misma manera no se puede concebir lo que ha pasado en Grecia sin saber eh, la, ayuda prestada por el Estado a eh, las clases dominantes griegas a través de subsidios estatales. The third reason is uh, the very big uh, defense spending, because of the real threats that Greece confronts from Turkey, but much more because of its participation uh, to the imperialist coalitions like North Atlantic Trade Organization, Greece spends a very big share of its budget for military spending. La tercera causa es el gran gasto en defensa. Eh, motivado por una parte por, amenazas eh, reales como Turquía, pero sobre todo por la participación de Grecia en alianzas imperialistas como la OTAN. Eh, Grecia dedica una parte muy significativa de su presupuesto a gasto en defensa. There is no imperialist campaign the last years from Afghanistan to Iraq till now to Libya. Eh, in Greece does not participate with the protagonist role every time. No hay ninguna gran campaña desde, desde Afganistán, pasando por, ah, por la presente ahora en Libia, en la que Grecia no haya participado con un rol protagonista. the fourth reason has relation with the participation of Greece to economic to European Economic Community in 81 and in Eurozone eh, before a decade. Uh, the upper roots of the budget deficits must be searched to the collapse of Greek manufacturing because of the common market. Cuarta razón es la participación de Grecia en la zona económica europea a partir de 1981 y en la eurozona a partir del año 2001. Las raíces primigenias del déficit público que hay ahora es el colapso de la industria manufacturera de Grecia eh, como consecuencia de su entrada en el mercado común. Uh, only in 80s in Greece we lost 100 100,000 uh, seats of work in, manufa in manufacture eh, in a country of 10 eh, million people. we lost 100,000. Sí, perdieron 100.000 puestos de trabajo en, en la industria manufacturera en un país con 10 millones de habitantes. Más o menos. Eh, later, the neoliberal eh, common agricultural policy and participation the Eurozone eh, led to the extreme the contradictions of Greek economy. Ah, posteriormente, la, implementación de la política agraria común en la, en la eurozona dio paso a grandes contradicciones en la economía griega. Uh, I believe that deficits, not only of Greece, but all, of, all over the periphery of uh, Eurozone, Ireland, Portugal, Spain, Italy, Greece, etc., uh, is the other side of the surpluses of German, Austria, Netherlands, Finland, the, the so-called countries of 3A. Creo que, los déficits eh, presentes en países como Grecia, Portugal, España, Italia, son la otra cara de eh, los surpluses que hay en los, países del, centro de Europa, como Alemania, Francia, Inglaterra, etc. Eh, it's accidental that just these countries Till uh, 2001, when, they, when began its participation in Eurozone, uh, had the very heavy arm of devaluation of their monetary unit from Spain to Greece, Ireland, and all these countries of periphery, nearly every five or ten years, they were devaluating their monetary unit. In this way, they could have a very good position in global competition. Uh, and now we see that just the last 10 years, when these countries lost this possibility, all these countries now are eh, in the collapse, near close to collapse. No es casual que antes de 2001 eh, los países llamados de la periferia, España, Grecia, Irlanda, Portugal, tenían un arma que era la devaluación de su moneda, que se producía regularmente cada 5 o 10 años, lo que les permitía tener una mejor posición en el comercio en comparación con los otros países. Uh, the fifth reason about uh, the Greek debt crisis is uh, the official tax evasion of ruling class. La quinta razón para la situación actual de la deuda griega es el fraude fiscal de la clase dominante griega. Uh, many times it is said like a joke in Greece that in Greece we produce uh, three things: uh, Orthodox Church, Eh, ship owners and banks. Eh, just these three things eh, by the Constitution do not pay neither one euro for taxes. Se dice como broma en Grecia que, en, que allí solo se producen tres cosas. La Iglesia Ortodoxa, los dueños de los barcos y los bancos. Ship owners. Ah, ship owners, ¿no? eh, ship owners, Banks. owners, ¿no? Yes. Sí, los dueños de los bancos y los dueños de los barcos y los bancos. Y todas estas, las tres cosas, no pagan ni un euro a, los impuestos del Estado. Uh, the last eh, cause for the Greek debt crisis is the very big share that uh, Greece pays eh, for interest rates eh, because in this way must pay off the debts of the previous years. Eh, otra razón es el, el, gran interés que se paga sobre la deuda, dado que eh, antes de pagar el, eh, el, total de la deuda hay que pagar los intereses que se van generando los años previos. only in the budget of 2012, the next year, we will pay uh, for uh, interest rates only, not uh, not for the bonds that must be paid off, only for interest rates 9% of the budget. And all, all of us we know that Greece will default will default, but <laughs> we will pay 9% of uh, Greek budget, excuse me, of GDP, not budget, uh, in uh, eh, En 2012, por ejemplo, se espera que, el pago de, los, intereses sobre la deuda equivalga al 9% del PIB, aunque, eh, aunque eh, se cayera en un, impago, este, esto hay que pagarlo. Eh, you understand very well the catastrophic effects of this situation. Even Germany, if was beginning just now, to pay 9% of its GDP for interest rates to the creditors, the next year would have a problem with its economy. You can imagine what is happening if this situation is happening every year, every year, with every year much bigger share of GDP going to creditors. Esto es natural, incluso un país tan fuerte, tan fuerte como Alemania, si tuviera que invertir el 9% del PIB cada año solo en pagar eh, las tasas de interés a los acreedores, eh, entraría en problemas y más aún cuando esto pasa año tras año, lo que supone que la proporción en el PIB va aumentando cada año. all eh, these arguments, all this scientific explanation of Greek debt crisis, I believe that offer eh, to all of us, not only the Greeks, a very solid base to begin the counterattack against this propaganda that says that uh, for the current debt crisis, the problem are the, the pensioners, the problem is uh, the public servants, etc. etc. Creo que eh, todo esto nos da una, una base muy sólida para empezar el contraataque contra los argumentos que defienden que el problema de la deuda lo han causado los pensionistas, los funcionarios, etc. Eh, in Greece, eh, since eh, May, we say in all the squares we don't owe, we don't pay like you. like what is happening in Spain. I didn't uh, get it, sorry. Uh, the slogan in all the marches, in all the demonstrations, is uh, we don't eh, owe, we don't pay. Ah. No debemos, no eh, pagamos. Sí. La... Sí, el lema ah. en todas las... Ah, okay. Yes. Yes, I wanted to say something more that in Greece now the epicenter of all the discussion is the very big item of privatizations. We say we don't owe, we don't pay, we don't sell. we are saying we don't sell uh, because uh, Troika, Troika we call in Greece uh, European Union, IMF and European Commission uh, have imposed uh, the biggest privatization plan that has happened in uh, a European country the last decades. Em, nos dice que en las plazas de Grecia eh, el lema eh, es no debemos, no pagamos, no vendemos, referido a las grandes privatizaciones impuestas por la Troika, compuesta por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea. Y hacía un paralelismo con lo que está pasando en España. Lo que pasa es que este lema pues no, no lo tenemos, pero bueno. Eh, Lo cogemos, sí, acaso. Eh, in this, eh, in this context, in this context, the Detocracy team, we begin our second, the new film, which will be against privatizations. En este contexto, el equipo que ha realizado el documental Deptocracia comenzará un segundo documental que se centrará en las privatizaciones. Its title will be Καταστρόικα. título será Καταστρόικα. I must tell the truth, it's not ours. This is uh, this belongs to the Russian left at 90s. Uh, do you remember that the previous decade in in United States, in excuse me, in Soviet Union, then they had perestroika. Just after of it came Catastroica, uh, when everything uh, till the streets, uh, till the monuments were sold off. we will try to, see, to show that just the same is happening in Greece now. Eh, tengo que ser sincero, esto no es una idea nuestra, lo de Catastroika, sino que viene de la izquierda rusa. eh, surgió en los años 90 porque en la, en la década previa eh, ellos habían tenido en la Unión Soviética la perestroika, de lo, que pasaron a la catastroika, porque todo, todos los monumentos, las calles, etcétera, empezó a venderse, empezó a privatizarse. Y lo que quieren mostrar con este documental es que esto podría pasar o está pasando ah, actualmente aquí. Uh, we will try much more to show that uh, this uh, plan of privatizations is not only in Greece but it is uh, in all the Europe and much more in the periphery countries uh, where uh, by the chance of the, cri- of the debt crisis, ruling class and European Union Eh, they are they push eh, the to sell eh, the public property. Además, intentaremos mostrar que esto no ocurre solamente en Grecia, sino que está pasando o pasará en muchos países de Europa, especialmente en los países de la periferia de Europa, donde aprovechando la crisis de la deuda, las clases dominantes, capitaneadas por la Comisión Europea, están presionando a los países para que privaticen. in this context, there is a thought to include, to contain in, in this film the case of ACA, Agencia Catalana de Agua, and to talk about this privatization plan too. En este contexto hay planes para incluir en el documental el caso de la Agencia Catalana de Aguas y hablar también de la privatización de esta entidad. Uh, I wanted now to speak about eh, the second item. Eh, why eh, do we believe that the Greek debt must not be paid? I believe that there are eight reasons that this debt must not be paid. Eh, just this is the work of the audit committee that has been in Greece since March. Y ahora quiero pasar al segundo punto, el por qué creo que no hay que pagar ah, la deuda de Grecia. Eh, voy a enumerar ocho razones por las que creo que no hay que pagar esta deuda y esto es el trabajo del Comité para la Auditoría de la Deuda que se creó en marzo. Eh, first, Greek debt eh, by far is product of corruption. El primer motivo es que eh, la mayoría de la deuda griega es un producto de la corrupción. There are many many cases. Eh, for example, during the Olympic Games, Greece bought a security system from United States with cost 1.2 billions of Europe. Eh, that never came in Greece. For this, este eh, eh, sistema... this system, Greek government issued new hay, hay, numerosos ejemplos. Uno de ellos es durante los Juegos Olímpicos que se organizaron en Grecia, se adquirió a Estados Unidos un sistema de seguridad que costó 1,2 billones de euros americanos, o sea, 1.200 millones de, de euros y que eh, para, para, pagar este sistema el gobierno griego emitió bonos de deuda pública. Segundo, eh, second, eh, since the decade, the second argument, because we must not pay this debt. since the 90s, when Spanish, Irish, Portuguese, Italians, and Greeks were going wanted to borrow money to fund their needs markets, uh, we are giving to all of us money uh, at an interest rate of uh, 2, 3, even 4 times more of the interest rate they were giving money to United States or Germany. Eh, la segunda razón por la que creo que no hay que pagar es que desde la década de los 90, cuando los españoles, los irlandeses, los portugueses, los griegos, los italianos querían ah, querían tomar dinero prestado para financiar sus necesidades, los mercados les daban dinero a una tasa de interés del 2 o el 3%, que es cuatro veces superior a la tasa a la que se estaba prestando a Alemania y a Estados Unidos. The official excuse for this blackmail or eh, for this eh, speculation was that eh, these countries, the periphery of Europe, had a very big risk of default la explicación oficial para este tipo de prácticas era que eh, los países de la periferia europea tenían un, alto riesgo de impago. Eh, now we can say that eh, came the time to pay for very high yield. Ahora se puede decir que ha llegado el momento de pagar por estas tasas tan altas. Eh, in essence, there will be eh, no cost as they have been paid uh, all the previous decades for this risk in the form of uh, high interest rates. Por tanto, en esencia, no tendría que haber coste alguno, ya que ya se estaba pagando por este riesgo de posible impago en forma de tipos de interés más elevados en los años previos. Third, as before a few weeks, we published the audit report from Ireland. there we show that a very big share of the Irish bonds are in the hands of speculators. Eh, la tercera razón es que se ha publicado hace poco, hemos publicado el, resultado del informe de la auditoría de la deuda que hemos hecho en Irlanda, donde hemos demostrado que buena parte de estos bonos públicos estaban en las, en las manos de hedge funds, o sea, de los especuladores. Uh, before uh, a week before, uh, New York Times had an analysis in which they were telling that after the 21st July according European Union, all the speculators of the market were buying Eh, they were searching for Greek bonds and now a, very, much bigger share of Greek debt eh, is in the Lo mismo se puede decir mm, de la deuda griega. Una, una semana atrás, el periódico de New York Times había publicado un artículo donde mostraba que después del acuerdo de la Unión Europea referido al pago de la deuda griega del 21 de julio, eh, la proporción de los bonos del, del, país griego que estaba en manos de especuladores era mucho mayor. Uh, eh, so there is no moral obligation to respect these creditors. Por tanto, no existe una obligación moral de respetar a estos acreedores. Fourth, uh, by large, uh, this uh, debt is on the heads of banks that have been bailed out by Greek people. Cuarta razón, eh, buena parte, una gran proporción de esta deuda está en manos de bancos a los que se ha salvado eh, con dinero del pueblo griego. European Union to billion of euros. El, primer préstamo de la Unión Europea a Grecia fue de 11.000 millones de euros. Eh, the eh, Greek banks still now have eh, take from eh, Greek budget either in the form of guarantees, either in the form of cash, 108 billion of euros. Mm. No, no, no. the loan was <laughs> 100 billion at banks have taken 108. Ah, de acuerdo. El, el, último préstamo fue de 110 billones de euros y los bancos se quedaron con 108 billones. Eh, from, this, eh, from the first loan, Greece till now has taken eh, in, eh, in only 65 billions. De ese primer préstamo, solo Grecia solo ha recibido 65 billones eh, de euros. So we can understand that the Greek people eh, takes a loan for paying the banks and later come just these banks and they say to the Greek government give us back our money. Por, just this is happening. por tanto, lo que está pasando es que el pueblo griego eh, toma un préstamo a fin de pagar a los bancos y luego los bancos llegan al pueblo griego y dicen, devuélvenos nuestro dinero. We believe that this vicious circle can break only when the banks be nationalized. The Greek banks just now they have capitalization. It is the number when we multiply the price of each security by the number of their securities. They have security, security, excuse me, capitalization stock value 7 billion euros. They have this, this is their value. They have take 108 billion from Greek government and all the time they send blackmails to the Greek government to the Greek taxpayers, taxpayers saying we want our money back. Em, por tanto, lo que está pasando es que eh, los bancos están valorados en 7 billones de euros. Han recibido a través de los préstamos eh, tomados por el, pueblo griego 108 billones de euros. Eh, y luego, después de estos pagos, van al gobierno griego y le chantajean y le dicen, danos dinero the next reason is, I believe, the most significant, the most serious reason. we demand not to pay this debt because it is unacceptable. during the 21st century, the banks to impose the people genocide as a punishment for being paid back. Pero la razón que consideramos más fundamental, la quinta razón, es que creemos que en el siglo XXI no se puede aceptar que eh, se imponga un genocidio al pueblo griego para pagar la deuda de los bancos. Uh, before uh, eh, 110 years, eh, when Venezuela had said, I don't pay the French banks, Paris had sent to Venezuela ships, ships and they were bombing Caracas. E in Greece just is happening now just the same in economic terms. Cuando Venezuela amenazó con no pagar la deuda a los bancos franceses, Francia amenazó con que bombardearían Caracas. Y ahora está pasando en Grecia lo mismo con otros medios. Eh, this September, this year, for uh, closed 1,054 schools. I must tell you that from uh, 1826, when was formed the Greek state, never has been closed either one school for symbolic reasons. Uh, no Greek government had the responsibility to close either one school. Only uh, the Nazi occupation closed schools and only The IMF and European Union now close 1,054 schools. The result, we are knowing very well what means. Uh, now is growing a generation in Greece uh, of analphabets. They will have no primary education. Desde septiembre, a consecuencia de los planes de recorte, se han cerrado 1.054 escuelas. Esto hay que entenderlo en el contexto desde que, que, desde la creación del Estado griego en 1826 ningún gobierno ha cerrado ninguna escuela, no quería ser responsable eh, del acto simbólico de cerrar ninguna escuela. Solo se cerraron escuelas durante la ocupación nazi y se están cerrando ahora eh, como consecuencia de los planes impuestos por el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y lo que está pasando es que se está criando una nueva generación de analfabetos. they have closed the last five, six months 54 hospitals. Han cerrado durante los últimos 5 o 6 meses 54 hospitales. Uh, for every uh, visit to hospital, even you have social security, you must pay very big fees for the most simple examination. por cada visita al hospital, incluso aunque estamos pagando seguridad social, tenemos que pagar unas tasas elevadísimas para el examen médico más simple. The result is eh, that eh, the workers don't go even more to hospitals. El resultado es que los trabajadores ya no van a los hospitales. Eh, hundreds of youth every month are going to abroad like You know very well because the Spain had just the same uh, lucky with Greece. Uh, what was happening in all the Mediterranean countries till 60s when uh, the Spanish youth people were leaving for to United States, Australia, Belgium, etc., like workers. Just now happens the same in Greece. In these days, every eh, eh, eh, second, third week, embassies like the Australian, for example, they organizing exhibitions uh, in, in, in, these exhibitions, they call the Greek educated people uh, to go to Australia to work there. Lo siguiente que os voy a decir lo vais a entender porque pasaba en España hace no mucho que los trabajadores los jóvenes se iban, emigraban a Australia, a Francia, a otros países para trabajar. Esto está pasando eh, ahora muchísimo en Grecia y llegamos hasta el punto que las embajadas, por ejemplo, la Embajada de Australia organiza eh, actos regulares para la gente formada de Grecia para que se vaya a Australia. I could tell you much more examples the eh, eh, dramatic, but I want to understand what means the, this bombardment of nowadays that make the creditors against Greece, the, the, the nowadays Greek tragedy. Podría dar muchos más ejemplos dramáticos, pero quiero hablar de este bombardeo que nos están haciendo los acreedores y que está causando una tragedia. Eh, the sixth we demand not to pay this debt because we have paid it again and again. la sexta razón por la que pedimos que no se pague la deuda es que la hemos pagado una y otra vez. the last two debates, if we sum all the amounts that Greece has paid every year for eh, interest rates added to the, eh, because of the maturity of the bonds eh, is formed about an amount about 200% the debt of nowadays. Si sumamos los pagos realizados durante los, 20, los últimos 20 años por los tipos de interés a consecuencia del vencimiento de los bonos con los, con los que se financia eh, el Estado griego, eh, habríamos pagado ya un total que es más del 200% de la deuda griega actual. In private economy, we know very well, and this is applied to all the European countries, that uh, if a lender of a bank go to the court and says, look, I took a, a mortgage Eh, loan, eh, for example, 100,000 from eh, X bank. And now I have paid to this bank 150, 60 thousand euros and they they ask me <laughs> much more money we know very well that the court will say that you have no right to pay neither one euro more Eh, aplicando una analogía con la economía privada, sabemos que si eh, yo voy a un banco y pido un préstamo hipotecario por 100.000 euros y si ya he pagado 160.000 euros, eh, no, no, ninguna, ningún tribunal me puede pedir que siga pagando ni un euro más, dado que ya he pagado más de lo que era el importe original del préstamo. we say just the same to be applied to the public debt. nosotros decimos que el mismo principio hay que aplicarlo a la deuda pública. The seven uh, reason uh, from which we say not to pay this debt is that uh, because the first loan of Troika, uh, as I said you before, the, before 110 billion of euros, uh, have, has not been voted by the Greek parliament. It is very serious. Eh, la séptima razón es que el primer préstamo que nos hizo la Troika, que como he dicho era de 110 billones eh, de euros, no fue votado por el Parlamento griego, lo que nos parece muy serio. The Greek, eh, the Greek constitution says that an accord that ties the country with foreign countries must be voted by the parliament eh, with an increased majority increased majority, eh, may, may you translate it, please? Sí, eh, en la Constitución griega eh, dice que cualquier acuerdo que vincule al Estado con un Estado extranjero tiene que aprobarse por el Parlamento por mayoría cualificada. Eh, Greek eh, Parliament has 300 eh, representatives. Eh, the governing party has had, uh, when uh, we had the first loan of Troika, 160 uh, members. But the increased majority wanted 180. So did not, has not been voted by the parliament this, uh, this uh, loan. Is something, is something like I'm coming here, I take money from some from a bank, and I say, look, you must pay uh, this money that I took on your own name. Just this happened in Greece. There is no uh, legitimacy in these loans. El Parlamento griego tiene 300 parlamentarios, el gobierno griego tiene 160. Los requisitos de mayoría demandaban 180 eh, por tanto, no se, no se cumplían los requisitos de mayoría para que el gobierno aceptase eh, este plan. Es como si yo vengo aquí y he aceptado un crédito y os digo, tenemos que pagar todos por este crédito. The last one. Uh, I believe that eh, we must not pay this debt because it has been proved that the biggest increase eh, of public debt has been occurred during the last two years y la octava razón por la que no tenemos que pagarlo es que el mayor incremento de la deuda griega se ha producido durante los últimos dos años, eh, que es durante el plazo en el que se ha estado produciendo este mismo rescate. Eh, two years before, when elected the government of uh, eh, Papandreou, the Greek public debt was 115% eh, of GDP. Hace dos años, cuando se eligió al gobierno de Papandreou, la deuda griega representaba el 115% de nuestro PIB. The next year, according to estimates of IMF, public debt of Greece will be 189% of GDP. El próximo año y siguiendo las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la deuda griega representará el 189% de nuestro PIB. The biggest increase, the explosion of Greek debt happened during our saving. Por tanto, el, mayor incremento, la explosión de la deuda griega ocurre durante nuestro rescate. Por eh, for these eight reasons, we believe that No eh, this debt must not be paid eh, by Greek people. because we must finish, I wanted to say that in March, as you will see in film, we formed in Athens an audit eh, eh, to for the audit of public eh, por estas ocho razones creemos que el pueblo griego no tiene que pagar la deuda. como hay que acabar, voy a, voy a finalizar diciendo que, como veréis en el documental, desde marzo formamos un comité de auditoría de la deuda griega. Eh, we believe that eh, nowadays the most simple, the most teaching to the people, eh, the most compatible to national and international law is this audit committees. creemos que la solución más instructiva, más simple y más compatible con la legislación nacional y con la legislación internacional es que se realicen estas auditorías ciudadanas de la deuda. In the context of this uh, audit, we have formed about 20 eh, working groups. All of, this, all of these are voluntary, eh, which they are searching, they read, they are writing arguments against. Eh, public explaining why this not paid. En este comité de auditoría tenemos unos 20 grupos de trabajo formados por voluntarios que se ocupan fundamentalmente de elaborar argumentos por los que no debemos pagar la deuda. Eh, My last words is that uh, I know very well that uh, all this uh, struggle to all the countries of the periphery of Eurozone, but in the core countries too, we must not forget that the working people of Germany, for example, or in France in other core countries have suffered just the same austerity measures like this eh, that we suffered the last eh, two years. Quisiera concluir diciendo que en estas luchas que tenemos en los pueblos de la periferia de Europa, pero también los pueblos más pobres, no debemos olvidar que los trabajadores de Alemania y de Francia han estado sufriendo eh, las mismas medidas de austeridad durante los últimos dos años que estamos viviendo. Uh, I believe that eh, many times uh, this strangle from Valencia to Athens likes a drop in the Mediterranean. Mm, ah. Sí, creo que, creo que las luchas estas en Valencia o en Atenas es como una gota en el mar Mediterráneo. but I believe that Eh, the most the the, the dark eh, in, eh, the darkest moment of every day is just a few minutes before we have the dawn. I believe that uh, in all these countries uh, now we are just in this uh, minute Eh, where we can have a attack to overthrow this eh, attack eh, of capitalism, of neoliberalism, of European Union. And we can win, of course. Quiero decir también que el momento más oscuro que, que, siempre vivimos es justo antes del amanecer y que creo en este contexto que nuestros países van, están ahora en disposición de empezar un contraataque contra este sistema eh, capitalismo capitalista contra la Unión Europea, contra el neoliberalismo. Alguna persona té alguna pregunta, alguna aportació? Val, n'hi ha preguntetes. Eh, perfecte, genial. Volíem fer una aportació, bueno, una coseta especialment. Per favor, que les intervencions siguin curtetes per dos raons. Primera, per solidaritat amb la resta de companyes que volen intervindre, aleshores quan més curtetes siguen, més persones es puguen participar. I segon, per ajudar a la companya, Cristina, si feu intervención mundial, entonces doncs per a ella serà molt difícil i molt més difícil, ho farà fantàsticament, será serà més difícil el seu treball. Aleshores, per este favor, eh, intentem fer preguntetes molt concretes i molt curtetes, Entonces, Doncs, Mateixa... Hola. Hola. Yo quería preguntarle, eh, en todo este proceso oído, eh, los responsables los responsables. Responsables de todo este proceso de especulación y de, favor, de destrozar la economía real con la economía legislativa Hay unos responsables públicos y privados. ¿Alguno de ellos está respondiendo? Perdona, ¿se puede levantar? Porque ahí no se oye, pero al fondo. No sé si puede coger el, o igual, más operativo, no sé. Sí. Lo que pasa es que se oirá, ¿no? Mucho... ¿No? Yo pregunto si todo este proceso griego eh, realmente se ha, se ha, desarrollado, se ha primado la economía especulativa sobre la economía real. La economía especulativa está destrozando la red. En síntesis viene esto. Pero hay alguna, algunos de los que han participado dirigiendo este proceso, tanto en el sector público como en el privado, que hayan respondido ante la justicia o incluso que hayan tenido la decencia de suicidarse. I want to explain it. Did you... Sencillamente, ha habido no. or que She asks uh, that because of all this process where a speculative economy was uh, was destroying real economy. Uh, there were uh, responsible persons, both in private and public sectors, and she wants to know if there is any accountability of these uh, of these responsible persons, hmm. Uh, or even if someone has killed himself, like it happened in in the United States. <laughs> Uh, the tragedy is that uh, even the representatives of economic elite who belong to the Eh, do not belong to the speculative sphere, eh, they demand just the same things. La tragedia de todo esto es que incluso los, responsables, la, élite económica que no eh, se cuenta entre los especuladores, piden las mismas cosas que los especuladores. For example, someone could say that uh, all this uh, crazy thing that has been made around of Greece is a product of bankers. Por ejemplo, se podría decir que todo esto que ha pasado en Grecia es el producto de los, de los uh, gánsters de los bancos. Uh, but uh, the representatives of the lobby of Greek industrialists were the first from those who called IMF and now even when uh, some uh, enterprises, some uh, representatives of big firms and they say that they are destroying the Greek economy with all these measures, these organizations of Greek manufacturers uh, says that uh, IMF is the only solution for the Greek economy. Por ejemplo, se puede hablar del, lobby industrial que fue el primero en pedir la intervención del Fondo Monetario Internacional. incluso ahora, cuando hay representantes de empresas que dicen que se está destruyendo la economía griega, la patronal sigue diciendo que es la única solución es el Fondo Monetario Internacional. If you were asking me this happens, I would say that uh, uh, all this uh, memorandum of Greek economy had two aims. The first aim was to the foreign banks, especially Deutsche Bank, Societe Generale, Credit Agricole, USB, to write off the Greek bonds. We, they wanted Eh, eh, a, a, safe exit from the Greek crisis. They were eh, they could see that this public debt of Greece, 365 billion of euros, cannot be paid. They were seeing that we are going to a no way out. So they caused all this fire in Greece as eh, a way to take their money out. Eh, eh, European Central Bank with a, set a mechanism and concentrated all the bonds of, or not all the bonds, at first the bonds of these banks. So they saved these banks. This was the first aim from the memorandum de rescue <laughs> ¿Eh? Sí, eh, <laughs> si me pregunta por qué está ocurriendo esto, le diré que hay dos razones. La primera es el, el, papel de, de, grandes bancos europeos que eran los que habían ah, producido todo este camino de, de deudas, como eh, en primer lugar el Deutsche Bank, la Societe General Agricole, el USB, grandes bancos europeos que, tenían eh, una gran cantidad eh, de dinero prestado eh, que creían que no, iban a poder cobrar y por tanto causan este, toda esta situación en Grecia para poder eliminar esos bonos que ellos tenían en sus carteras eh, de manera que, cuando se, se, crea todo esto, el Banco Central Europeo establece un mecanismo que consistía en concentrar todos estos bonos para ir cambiándolos de manos. Y los primeros que se concentraron y se cambiaron de manos eran los bonos que tenían todos estos grandes bancos. the second reason I will tell it to you by a press release of Eurostat. Eurostat is the statistical agency of European Union. Uh, the last year, every press release which is refers to the labor cost uh, has a title like this. Euro area hourly labor costs rose by 3.6 La segunda razón te la doy de la mano de un informe publicado por la Oficina de Estadística Europea, el Eurostat, eh, donde dice que el pasado año, bueno, va publicando este tipo de tablas donde muestra que el pasado año el coste de personal se incrementó en un 3,6%. For example, now it is 3.6. Eh, eh, There is an exception in every quarter in these press releases. There is an exception of three countries. Eh, in which the labor costs eh, lowers Greece, Ireland, Portugal. It is these three countries that have been imposed the rescue packages of IMF and European Union. Pero hay una excepción en esta tendencia al alza que es precisamente tres países, Grecia, Irlanda y Portugal, donde el coste de la mano de obra ha caído y coincide precisamente con los países donde se han impuesto planes de rescate. Just this reason, I believe, is the, the meeting point of these two different capitalists, bankers and industrialists, accord to these austerity measures because there is no other so safe way to hit the labor cost. Por tanto, creo que esto es un punto de encuentro entre los, el, lobby de la industria y el lobby de los banqueros, porque no hay un camino más seguro para bajar el coste de la mano de obra. Perfecto. Una otra pregunta, por favor. La compañía del fons que alça la mano, Um, I have one question. I read the Are you familiar with the shock doctrine by Naomi Campbell? I, I know it, yes. provoking the best conditions to uh, hmm. eh, provoke a catastrophe and uh, um, eh, make us lower our demands and uh, well, make it happen that is happening in Greece. Mm -hmm. that means uh, democracy is not useful for the economic powers, so let's provoke any catastrophe so people demand any leader that, that a leader that It's another kind of shock. Bueno, yo no he leído el libro que este congreso, no me lo he leído. pero La hipótesis es que cuando la democracia no responde a los intereses de las fuerzas económicas, lo que hacen es provocar una crisis que nos obligue al pueblo a renunciar a sus propios derechos. Y bueno, menciona pues, hasta las Torres Gemelas, la carga de Afganistán y ahora esta cadena de crisis de un país de tercero. Bueno, no es exactamente la traducción, pero bueno. so, what do you think of I have nothing uh, more to say. You have uh, right. Just this. Is, uh, I mean that uh, it, it repeats just the same method of shock. Uh, before uh, two or three days, uh, we had the celebration of two years of this government in power in Greece. George Papandreou, before the elections, he was saying there are ma- many money, there are money, and gained the elections with a difference of 10 points, 10 percentage points. because he had promised increases in the wages. his model is just he did just what did Carlos Menem in Argentina. what did all these governments that applied the most strict, the most bloody austerity measures? No tiene nada más que añadir porque tienes razón. Eh, eh, es, la utilización de métodos de shock. Eh. pone como ejemplo que ahora se conmemoran dos años de la victoria de Papandreou, que llegó a la selección, llegó al poder diciendo antes de las elecciones que hay mucho dinero, que, que hay que aumentar los salarios y ganó por eso por 10 puntos porcentuales. Es lo mismo que ocurrió con Carlos Menem en Argentina y muchos otros gobiernos que han estado predicando antes de las elecciones unas cosas y luego han aplicado las peores medidas eh, de ajuste. El compañero, por favor, de Miguel, sí. Sí, No, perdona, el es después tú, ¿sí? Sí, gracias. Gracias. Eh, muy rápido, si podías contar un poco el, la, la, situación de, de la izquierda, ¿no? parece ser que ha habido ya cinco huelgas generales en lo que va de año, me ha parecido leer. Hay un anarquismo muy fuerte, un partido comunista muy, vinculado a la calle y a los movimientos de base. Incluso creo que el Partido Socialdemócrata también tiene una izquierda que es bastante crítica con el gobierno. entonces un poco, si puedes comentar ese, Sí. Sí. Yes, in uh, uh, if you were asking, uh, sometimes in Greece we are saying why they choose Greece, and they did not choose Spain, Italy, Portugal. I could say some reasons. Perhaps I have right, perhaps I have not right. I could tell you that in Greece, one day a year, the last 30 years, we are going a march in the United States Embassy. It is the 17th of November when the, we have the celebration of Polytechnic School massacre of Junta. the Greek people rejected the, Cypriots, but with the help of Greece. the Annan Plan in 2004. Uh, during the, inv- uh, the invade to Yugoslavia, before a decade, we had a very big uh, struggle against the imperialist invasion to Yugoslavia, the demolition of Yugoslavia. I want to say that there are in Greece some peculiarities in comparing Greece with all the other European countries. There is the most uh, strong left comparing the Greece with the other countries. For example, uh, every, in every elections, uh, the, the results of left are in every case much more than 10%. but in spite of all this, the austerity measures have been imposed. If we must be realists, in Greece sometimes we are saying yes, but in Greece something will happen, etc., etc. in Greece has been imposed. I know very well what has happened to Latin America. Do you translate? Okay. Yes, please. Sí, nos hemos preguntado muchas veces por qué eh, se había elegido a Grecia como foco de, estos planes y no, por ejemplo, a Italia, a España, etc. Y hay algunos, eh, algunas cosas que puedo decir, puedo o no puedo tener razón. Eh, por ejemplo, conmemoramos dentro de poco la protesta, la masacre que tuvo lugar durante la Junta eh, en la protesta ante la Embajada de Estados Unidos de la Universidad Politécnica. También eh, se pueden recordar casos como el, el, conflicto chipriota, la posición griega en el conflicto chipriota o durante la invasión a Yugoslavia. Lo que quiero decir es que hay unas ciertas peculiaridades en comparación con otros países. Tenemos una izquierda muy fuerte en todas las elecciones está siempre por encima del 10%. Y también tengo que decir que de todas maneras las medidas de austeridad se han impuesto, por tanto hay que ser realistas. Eh, decimos eh, si las vamos a parar, habrá una reacción. We have been defeated, I want to say. And I don't say it eh, as an effort to say that we lose the combat. I, I want to say that Now, in October of 2011, we have been defeated. Eh, lo que quiero decir es que nos han derrotado y con esto no quiero decir que hayamos perdido la guerra, pero que ahora mismo en octubre, en octubre de 2011 nos han derrotado. Eh, eh, very negative things for all the European Union. Esto tiene implicaciones muy negativas para toda la Unión Europea. if you read the, the conclusions of European Union Summit of, I don't remember, of March or of July, I don't remember, of March, Euro Pact, you will see that uh, European Union leaders decided to impose in all the European Union, the 27 countries, the first memorandum of Greece. memorandum is a text that is signed between government and the lenders, IMF, European Union, European Commission. Uh, a, year after the memorandum that was signed between Greece and Troika in May of 2010, just the same measures we saw again in the conclusions of the summit of European Union. Sí, estas implicaciones tan negativas para toda Europa vienen dado porque si tomamos la última cumbre de los líderes europeos eh, en la que se aprobó el Europacto, la de, eh, marzo, eh, vemos que los, que los líderes están imponiendo ahora y quieren imponer a todos los países, a los 27 países de la Unión Europea, un, un contenido muy similar al del memorándum de Grecia. El memorándum es el documento que se redacta en el momento del préstamo de la Troika, de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea a Grecia a la hora de adoptar eh, este préstamo, un año después este mismo contenido se quiere imponer a todos los países de la Unión Europea. Eh, I believe in a few words that eh, this period there is a combat in all the European Union to close uh, the capitalism wants to close the parentheses that opened in uh, 50 in 45 in 50 uh, now they want to reject all this welfare state all these the, the, conditions of Europeans and to go us to the, first to the of the first years of the 20th century. En pocas palabras, creo que se está dando un combate en toda la Unión Europea que va dirigido a cerrar el paréntesis que se abrió después de 1945-1950 eh, con el surgimiento del estado de bienestar y que va dirigido a eh, rechazar eh, estos logros del estado de bienestar, bajar las condiciones de los europeos y a volver a la situación que se dio en los primeros años del siglo XX. Uh, they don't say that uh, this cannot happen in eh, Spain, for example. Uh, when I, I, was Argentina before a decade, during the big collapse of Argentina, there was saying a joke. The joke was that If you want to gain money, uh, you can eh, buy an Argentinian in the price he has and to buy to, to sell him in the price he believes he has. Eh, y no digamos que esto no puede pasar en España. Por ejemplo, hace una década, cuando estuve en Argentina, en el momento del gran colapso eh, de Argentina, había un chiste que era que si quieres ganar dinero, puedes comprar un argentino al precio eh, que cuesta y venderlo al precio que él cree que cuesta. Que cree que cuesta. Just, just the same eh, happens now in Greece. Eh, you can see eh, unemployed people, people who are going to, to take their children from the school, for example, who wear Lacoste, who wear clothes very expensive. Eh, these uh, people uh, were working very good jobs before uh, very few Y esto está pasando en, en, Grecia. Por ejemplo, puedes ver a parados que van a recoger a los hijos de su escuela y que llevan ropas muy caras, la Lacoste, etcétera, y que hace unos meses estaban ganando sueldos muy altos. Ahora, Falten dos minuts per a anar-se'n a sopar. Recordeu que després del documental hi haurà més espai per al debat i per a les preguntetes. Aleshores, si vos sembla bé, eh, jo tinc que els dos torns de paraula, després n'hi havia un altre per però no recordo exactament qui era. Vale. Però això vull dir que la gent, totes les persones que vulguin participar no acaba així, n'hi ha un després. Aleshores, eh, Fem aquestes dos últimes y y n'anem totes a sopar y después tornem per el documental y, por supuesto, para para poder continuar. Eh, favor. Eh, sí, antes has dicho... Ah, ¿Sí? era, Sí, era el sexo, pero tú también te diste la palabra. Sí, sí, sí, va, va, va. Vale, vale perdón, si a ver. Perdona. Sí, por favor. Sí, la pregunta es, eh, ¿le interesa al pueblo griego salirse del euro? Y la misma pregunta para el pueblo ah, eh, the, question is if you think it is in the interest of the Greek people to leave the euro, and the same question for the Spanish people. Uh, yes, I, uh, just now the, the, the big majority of Greek people are at favor of euro. in eh, public opinion uh, gallops, 85 of the Greeks eh, wants to continue participating in Eurozone. Sí, eh, en estos momentos el, el pueblo griego está a favor del euro, como se muestran en los últimos sondeos, donde el 85% dice que quiere continuar en la eurozona. But I believe that the eurozone pero yo lo que creo es que la eurozona, incluso si, tomamos como estándar los intereses de la clase dominante de los países de la periferia, ha fracasado. Eh, Greek banks eh, eh we had Greek banks before the formation of Greek uh, state. Uh, now, in a few, in a two, in two years, the Greek banks, all of them will go to, to the German, to French banks. They will be bought eh, for a piece of bread. and for the first time, we will have, they will have a state without their own banks. Por ejemplo, los bancos griegos. Antes de la formación del Estado griego teníamos, eh, bancos griegos y ahora eh, el resultado de todo esto es que los, los bancos franceses y alemanes comprarán los bancos griegos por migajas y por tanto tendremos un Estado sin banco, sin bancos propios. Uh, but I believe that the most negative effects will be on the working people and to the medium size enterprises of uh, these countries because we know very well, we know uh, all of us we know it, the other don't know it, that in these countries uh, there are uh, many thousands of enterprises uh, where are working at first all the family of the owner. Uh, I want to say that the most negative effects will not be for the ruling class because these classes will find a modus operandi in the new uh, situation. our own, own situation, do you know what I believe will be? I don't know if you know what was happening in Egypt in 70s. In Egypt was said that the Arabs in Lebanon they were printing the books. The Iraqis were writing the books and Egyptians were reading the books. this was the light of all the Arab world, the Egypt, till Nasser, 70s. the next decades now uh, uh, Egypt uh, is one of the most risky countries because there is the 50, the 60 percent of its population lives in the margin. Just the same will happen in Greece. In two or three years, it will be too risky <laughs> to, to, to walk in streets because this, eh, this unemployment, this eh, poverty will mean uh, criminality, will mean danger zones in the cities. Mm. Sí, eh, como he dicho, esto tampoco interesa a las clases dominantes pero eh, el, principal problema será para, para la, clase que no es dominante, porque la clase dominante siempre encuentra una manera de funcionar en, en todas las circunstancias. Y para nosotros lo que significará será comparable a Egipto en los años 70, no sé si conoces la situación. Eh, allí se decía eh, en aquella época que los árabes del Líbano imprimían los, los libros, eh, los iraquíes los escribían y los, egiptos, los egipcios los leían. Y eh, en la siguiente década, después de los años 70, la situación era que Egipto era uno de los países con más riesgo, con un 80 o 60% de la población viviendo al margen eh, de, en, la exclusión social y esto es lo que creo que va a pasar en Grecia en dos o tres años, eh, cuando eh, aumente muchísimo la criminalidad debido a la pobreza y al desempleo. I'm speaking about a sharp deterioration of eh, conditions of life. Estoy hablando de un gran deterioro de las condiciones de vida. Sí, quería preguntar si, eh, me imagino que, es de imaginar de hecho que ante este panorama de destrucción del, de bienestar, em, la gente que se ha quedado sin, bueno, que el pueblo no tiene ya ni sanidad ni están chapando todas las escuelas. Em, imagino que la gente habrá tiene necesidades y habrá empezado a montárselo por su cuenta, algunos de ellos, ¿no? Y quería saber em, eso, ¿en qué, modo está teniendo éxito estas iniciativas de autogestión que, que <laughs> estén intento de crear una economía aparte en la que no haya deuda. he, he says that because of this uh, deterioration of, of living conditions and because uh, schools are closing and, and there are uh, many essential services not being provided, uh, he supposes that there are uh, sectors of the population which are beginning to self organize uh, to provide these mm-hmm. services, and he asks if if and how uh, this is uh, having uh, uh, success, this self-organizing initiatives? generally, my opinion is that we must not ask to share the poverty. we must ask to take the rich and to share this rich. Do you understand what I mean? organizarse para cubrir las necesidades repartir Uh, then uh, you, you, you consider then that, that the self-organization would be like sharing poverty uh, no no I, I, don't speak about self-organization i'm speaking about eh, forms of organization that are something like charities in all these countries from Argentina uh, 2001 till now in Greece uh, have are very attractive forms of organization where I am coming to your house and I teaching your children to the school. you are coming to my house and you are making the electricity all these are necessary, of course, and give a human dimension to the everyday life that we have forgive it. But I believe that all these are a step back. It is a step back because we stop to demand the rich we have made by our hands. Eh, bueno, por traducir este, este intercambio, eh, lo, que dice es que no considera que la autoorganización de los ciudadanos para cubrir estas necesidades eh, al margen de la economía real sea negativa, sino que lo que quiere decir es que esto es necesario porque da una dimensión humana que hemos perdido, pero que es negativo en la medida en que paramos de pedir ah, que se distribuya la riqueza y por eso supone un paso atrás en la medida en que no eh, nos organizamos al margen y no eh, vamos a la raíz de... una eh, como un paso atrás. <laughs> Lo veo como un paso atrás. Por ejemplo, tu, show de contradicción, eh, Christine Lagarde, the new head of IMF, asked from the governments of European Union to find 300 billion of euros to recapitalize the banks. This uh, amount is uh, about two, two, uh, twice the GDP of Greece. it, it will happen. The next months, uh, all the governments of European Union will find in a night 300 billions. Just these uh, governments who say, uh, who impose the austerity measures to us. Sí dice como ejemplo que la nueva directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ha pedido ahora que los gobiernos europeos aporten 300.000 millones eh, de euros para recapitalizar los bancos, lo que supone eh, dos veces el PIB de Grecia. Entonces, eh, estos gobiernos que están diciendo que, no pueden encontrar dinero para ayudar a Grecia en una sola noche, encontrarán este dinero para recapitalizar los bancos. Ah, hablar? Sí, No si pots, si vols parlar en valencià... Eh. si, si, ve alguna similitud entre la situación de, Grecia antes de, que, antes de que entrara este presidente que hay ahora, que lleva dos años, y la situación que tiene España ahora. Antes de que entre Rajoy. Claro, que va a entrar Rajoy ahora. <laughs> no, pero quiero decir, quiero decir, si hay algunas porque, por ejemplo, lo que he dicho es que este nuevo presidente ha endeudado mucho el país, ¿no? Y, el presidente para hacer campaña electoral dio argumentos que también está dando ahora Rajoy. Entonces le preguntaba si, si en dos años posiblemente estemos como Grecia. even now there are eh, I, I can't say what will happen but even now there are eh, many points eh, about Spain which are very provocative for example all the Europeans we learn that there are many little banks, uh, cajas de oros, in Spain which have very, very, very serious problems and the Madrid must close these banks. Okay, but German, I, I, there was an issue of Economist, the British weekly, that was saying German 100 little Greeks. This was referring to the state, to the, to the banks of states of Germany, which are much more problematic compared to the Cajas de Oros. But Berlin said, don't touch. These banks are mine, and you have no right to decide what will happen to these banks. But on the other side, uh, ECB decided to close uh, these uh, banks, uh, to close to, to merger acquisitions, etc., etc., for these banks. this is very provocative. the second very provocative is that they say that Spain. do you want to translate it? Sí, dice que ve, claro, que no se puede prever el futuro, pero ve puntos en común. por ejemplo, eh, eh, problemas serios que se están dando. Por ejemplo, el último, la última edición de The Economist decía que eh, había 100, 100, bancos pequeños griegos y esto es comparable a las cajas de ahorro, lo que está pasando ahora con las cajas de ahorro, donde el Banco Central Europeo ha impuesto que se privaticen, se adquieran por parte de otros bancos, etcétera mientras que eh, en, Alemania, eh, lo que decía el artículo de Economist es que también tienen unos bancos eh, públicos un poco similares a las, cajas de ahorro y que tendrían los mismos problemas. Y en cambio, Berlín dijo, no, no, estos son mis bancos, no me los toques. Y al mismo tiempo el Banco Central Europeo estaba imponiendo aquí que había que deshacerse de estas cajas de ahorro. a, second example. The public debt. Uh, Spain is in much, eh, eh, it is in a very, very good situation comparing to Germany. in 2007, the government debt of Germany was 65%, of Spain was 36%. Do you want to translate it? Sí. Y eh, otro ejemplo muy provocativo es eh, la situación de la deuda pública. En 2007 en Alemania representaba el 65%, mientras que en España representaba solo el 36%. even in 2010, the public debt of Germany was 83% and of Spain was 81. I know very well that these numbers are boring. I want to say that eh, all this discussion about the debts, about the deficits, is a very good excuse uh, to uh, take from us whatever our parents, whatever the eh, one generation before uh, gained. Y incluso en 2010 estos, estas proporciones representaban el 83%, representaba la deuda pública en Alemania y en España solo el 81%. Eh, sé que estas cifras son aburridas, pero lo que estoy intentando explicar es que todo esto representa una gran oportunidad para ellos de quitarnos eh, lo que las generaciones eh, pasadas han generado. De bomberos. <laughs> Son bomberos pirómanos. Eh, eh, quería decir sobre este punto que en 2009 España dedicó 17 mil millones en reembolso, eh, en, el reembolso de su deuda, es decir, más que un año después las medidas de austeridad querían ahorrar sobre la espalda del pueblo. Entonces, no, creo que haya que decir si estamos al punto como Grecia o no, pero ya estamos, eh, ya nos roban demasiado. Es suficiente para mí. <laughs> ya está. Perdona, pero quería decir eso. no sé qué vos sembla, pero propose parar. Sopem. Eh, Las personas que voy a acompañar doncs, encantades y a més podem continuar debatint en cervesa que és com, com millor